markus suura jeetati aya go'o yahde sappo no isa nyaamniri worɓe ujunaaji nayo e rewɓe e sukaaɓe nder balɗe ɗen jama'aare mawnde hawriti kaden de ɓe galaano ko nyaame den isa noddi aahiiɓe muɗum ɓen wi'i ɓe himɓe ɓee no jurminii kam ngam hannden woni balɗe tati i ɓe gonndi he am ɓe galaa ko nyaame ndenii mi accii ɓe koota tawi ɓe nyaamayi rafa liɓo wamɓe dow laawol ngam woɓɓe maɓɓe ƴiwi to woɗɗi ahiiɓe makko ɓen jaabiimo bi'i toy neɗɗo heɓata ko nyaamnata himɓe ɓe nder ladde yeruure de o ƴami ahiiɓe makko ɓen o wi'i buuruuje foti woni ko jogiɗon ɓe bi'imo jeɗɗi nden o yamiri jama'aare nden jooɗo e leydi o hooƴi buuruuje jeɗɗi ɗin o yetti allah o heltiɗi o hokki aahiiɓe makko ɓen peccana jama'aare ɗen ɓe gaɗiri non iɓe jogii kaden liƴƴoy pamaroy seɗɗa iisaa yetti allah dow makkoy wi'i aahiiɓe mum ɓen jedda koy kankoy du ɓe nyaami faa ɓe kaari aahiiɓe ɓen kawrondiri kedde ɗen ɗe kebbini kandeeji jeɗɗi iɓe gaɗa worɓe ujunaaji nayo gaɗa majjum isa wayniɓe naatiɗi e aahiɓe mum laana yehi leydi dalnanuuta markus suura jeetati aayi sappo e go'o yahde laso e go'o no farisa'en eeliri kolle alaama farisa'en ɓen ngari puɗɗi jeddodirde e iisaa heɓa ɓe dartinoomo ɓe eeli mo o holla ɓe alaama ƴuuɗo dow kammu iisaa uumi wi'i ɗume waɗi ko himɓe jamanu hannden o no tefa holleede alaama goonga kaalananmi on baa alaama gooto on keɓata ngaɗa majjum o seedi e maɓɓe o naati laana kan o fondi fongo gooto a hiiɓe ɓen jeggiti jooɓaade buuru se hana buurure worre tan ɓe jogi nder laana kan wakkati on o tindini ɓe o wi'i kakkile dente e ƴufinirɗum farisa'en hemo hirudus on a hiɓe ɓen no kaalda no bi'a ngam en joɓaaki buuru ɗum waɗi ko omo wi'ira non isa anditi ko ɓe kaalata ɗum wi'i ɓe ko waɗi ko oɗon kaalda hakkunde moɗon on joɓaaki buuru naa faa jonin on annditay on paamay naa on wumɓe ɓerɗe oɗon goodi gite on ji'ata naa oɗon ngoodi noppi on nanata na on miccitaake de peccanmi worɓe ujunaaji joyo buruuje joyi den kandeeji foti kebbinɗon kedde ɗen ɓe jaabiimo ɓe bi'i kandeeji sappo e ɗiɗi o ƴamiɓe kaden o wi'i de peccanmi worɓe ujunaaji nayo buruuje jeɗɗi den kandeeji foti kebbinɗon kedde ɗen ɓe jaabiimo ɓe bi'i kandeeje jeɗɗi nden o wi'i ɓe faa joonin on paamay na markus suura jeetati aya lasuyi ɗiɗi yaade lasuyi jeego no isaa wumtiniri bumɗo gom nder bayti sayda ɓe jotti bayti sayda ɗon himɓe gaddani isaa bumɗo ɓe eeli ɗum memamu o nangi jungo bumɗo on o yaari ɗum yaasin wuro gon gaɗa majjum o tutti e gite mum o deki juuɗe makko dow muɗum o ƴami ɗum o wi'i aɗa yi'a goɗɗum na bumɗo on feerti gite mum wi'i miɗo yi'a himɓe amma iɓe nandani kam hano leɗɗe jehooje ni isa deki juuɗe mum dow gite makko kaden nden gorko on feerti gite mum tawi wumti faa wooɗi jiiɗe muɗum no laaɓi isa wi'i mum hootu amma to coƴƴoɗa ley wuro go markus suura jeetati aylasu e jeɗɗi yahde woronja no piyeer seedori iisaa woni almasiihu gaɗa majjum iisaa e aahiiɓe mum pondi gure gonɗe takkol kaysariya filippa dow laawol gol o ƴamiɓe moye himɓe mbi'ata gommi ɓe jaabiimo ɓe mbi'i woɓɓe no bi'a a yahaya gaɗowo batisima woɓɓe no bi'a a annabi eliya woɓɓe du no bi'a a gooto nder annabiɓe ɓen o ƴamiɓe o wi'i onon ne moy bi'oton gommi piyer jaabimo wi'i an woni almasihu wakkati on o sappaniɓe sanne to ɓe kalana ɗum baa gooto markus sura jeetati aya woronje e go'o yahde woronje e tati no isa sappori mayde mum e ummitaaki mum o fuɗɗi faaminde ɓe no telsi ɓi neɗɗo torre to raaji ɗuɗɗi mawɓe himɓe e hooreeɓe sakkanooɓe allah e jannginooɓe tawreeta boppanmo o ware gaɗa balɗe tati fuu o ummitoto o haalani ɓe ɗum faa laaɓi sey piyeer henni mo senngo fuɗɗi feludemo dow haalaaji makko ɗin iisa kay yeeƴiti har aahiiɓe muuɗum ɓen daariɓe duki piyer wi'i woɗɗam an seyɗaani ngam miilooji maa ɗin ƴuway to allah ammaa to himɓe ɗi ƴiwi markus suura jeetati aya woronje e nayi yahde suura jeenayi aya go'o no iisaa tokkirte gaɗa majjum o noddi jama'aare nden e aahiiɓe makko ɓen o wi'i ɗum en muyɗo tokkude kam fuu acca daarude hoore muɗum hooƴa leggal muɗum palaangal tokka kam ngam muyɗo hisinde yonki muɗum mursanki amma mursuɗoki saabe am e saabe habaru lobbo on hisinanki ɗume keɓal duuniyaaru du fuu nafirta neɗɗo nde joomum mursi yonki muɗum no woodi ko neɗɗo waawi hokkitirde faa heɓita yonki muɗum na neɗɗo fuu cemtuɗo kam min e haalaaji am nder jamanu bonɗo murtuɗo e allah o min ɓii neɗɗo du mi semtan joomum nde garti doymi e maleykaaɓe seniiɓe nder teddeengal baaba am o wi'iɓe kaden goonga kaalanammi on nder tawaaɓe ɗo ɓe hannden woɓɓe ma yeta gi'ay laamu allah no warda e baawɗe